auscultu cae ripetu. Porzio sestec quin. Ni volas foriri al restauratio. Ni changas vestagioin por tiu ocaso. Ni jam telefonis al tiu gasteio. Por havi extere sid locon ce tablo hodiao mi devis ripari piciclon. Bon chance nur estis mal granda defecto. Post horo mi povis iam fini laboron. Mi provis veturi, cae cio funcciis. Mi mendis tra nocton sur mendo platformo por resti du noctoin en urbo Triesto. Ocasos evento por esperantistoi, cun belai promenoi tra carsta peisaggio. Mi devas attendi gis fine septembro, do restas ancora o suffice da tempo gis havi plesuron en verda etosso de lingvai naibaroi, slovenai, italai. Ciu iam vi sentis tre fortan chagrenon? Mi povas imagi che tio okazis. Sed estas plei bone forgesi chagrenon serena sinteno varmigas la coron. Curage li saltis transfendo en roco. Li tiam daurigis la voion al pinto. Li devis ec grimpi, sed bone successis. Li baldau atingis la pinton del monto la operazia systemo funccias. Gi tamen laboras nur tre mal rapide. Ne estas agrable tre longe attendi. Mi tamen persistas, cae daure laboras. La vent energio ne estas stabila. La sun collectado funccias dum tage ien vere complica tecnica problemo. Sed bone solvebla per accumuliloi. Dum brulas arbaroi en suda Europo, Austrio gis nun havis bonan veteron. Char pluvis suficie, ne estis varmego. La aquo sub grunde de nove abundas. La alta somero non baldau finigios. La suno aperas dum mal plida horoi. Varmigio matene iam dauras pli longe. Cai ancaula ombroi senteble longigias. Maliuna bananto collapsis ce plagio. Ezzino alvocis la help ambulanzon. La viro ricevis injecton ce braco. Li estis portita al malsanuleio. Somerai teatroi cae ancau concertoi music festivaloi cae sportai eventoi. Gioigas la gastoin dum siai ferioi. Augusto do estas tre bela monato. Si devis por gasto prepari la liton. La gasto alvenos malfrue vespere pro tio si havis suffice da tempo. Si fine enxaltis la climatisilon. Li volis agordi la temperaturon, sed iu shaltilo ne giuste funcciis. Li duscis malvarme, cae tui refrescigis. Li versis bieron en glasson cae trincis. Mi ambau posedas, chapelon cae chapon. La chapo pli taugas por multai ocasoi. Chapelon mi prenas por belai promenoi. Tre gravas por miciam covri la capon. Pri tiu afero li scias nenion. Char tio ocasis jam antau tri jaroi, cae tiam li estis ancorau ne membro. Li ne partoprenis en iu cunsido.